i Mohamede neka čuće čuće ne. Evo, probija. Sad može, za minut nećemo Naša vjera, vjera Islam, je vjera ljubavi, Sosjećajnosti milostivosti. Naš gospodar je takav i objavio nam je takvu vjeru i traži od nas da budemo takvi kao vjernici u Allaha vala svemilosnog, milostivog, onoga koji mnogo daruje, onoga koji je dobročinitelj, onoga koji je El Halim, prelazi preko grešaka svojih robova, ne kažnjava ih odma za grijehe koje čine, već ih pušta, ne bi li mu se pokajali i povratili, takav nam je gospodar, takva nam je vjera i takvi bismo trebali biti i mi. Suosjećajni jedni prema drugima, milostivi jedni prema drugima, da se međusobno potpomažemo i slično. I u tom smislu, u tom kontekstu Allah subhanahu wa ta'ala objavio je brojne tekstove, objavio je brojne kuranske ajete i Allahu poslanik alaihi salatu wasalam izrekao brojne hadise koji nas podstiču na međusobnu ljubav, samilost, suosjećajnost i mnogo šta slično jedan od tih hadisa Allahov poslanika alaihi salatu wasalam koji nas potpomažu u spomenutom postiču da se međusobno volimo, potpomažemo, suosjećamo jedni s drugima, da budemo milostivi jedni prema drugima. Jedan od tih hadisa jeste hadis Ebu radi Allahu Tealan koji prenosi i kaže da je Allahov poslanik alaihi salatu rekao Hakul muslimi alel muslimi sittun. Hakul muslimi alel muslimi situn. Svaki musliman kod svakog drugog muslimana ima šest prava. E, ako ne može, nemoj plaho da gledaju u tebe ili da osluškuju kad će proraditi. Ne. Svaki musliman kod svakog drugog muslimana ima šest prava. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu sam na prvom mjestu Iza laqitahu alihi Kad ga sretneš, da ga odmah poselamiš, odmah ga poselami. Wa Kada te pozove sebi, u goste i slično, odazovi mu se. Wa istansaha Kada zatraži savjet, posavjetuj ga وإذا عطس فحمد الله فسمته kada kihne i zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala ti mu prouči dovu وإذا مرض فعده kad se razboli obiđi ga وإذا مات فاتبعه i kada umre kada umre isprati ga kada umre isprati ga dakle ovih šest prava ima sve jedan musliman kod nas. Sve jedan musliman. Kod drugog muslimana ima ovih šest prava. Odnosno, svi mi dužni smo jedni prema drugima ovih šest stvari. Ovaj hadis kao što ste čuli prenosi je buhurera radijallahu ta'ala plemeniti ashab Allahovog poslanika alehi salatu wasalam kome je bilo ime Abdullah ibn Sahr Abdullah ibn Sahr primio je islam vrlo kasno sedme godine po hijđri, dakle 20 godina po poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi sallam, tri ili četiri godine prije smrti Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Dakle, vrlo, vrlo kasno. Sedme godine po hijđri u godini Hajbera, kada je bila bitka na Hajberu. I nakon toga, neprestano se družio sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bio je nerazdvojiv od njega Zbog toga Ebu Horeira radijallahu ta'ala najviše i prenosi hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Nijedan ashab ne prenosi toliko hadisa koliko prenosi Ebu Horeire radijallahu ta'ala. Pa se spomenje u knjigama hadisa da Ebu Horeire radijallahu ta'ala prenosi 5374 hadisa od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Nijedan drugi ashab ne pamti toliko koliko je pamtio Ebu Hureyre radijallahu ta'ala hadisa. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma kao jedan od ashaba koji je najdosljednije slijedio sunnet Allahovog poslanika alihi salam ni približno ne prenosi hadisa. Ni približno, dakle 2000 i još nešto 2300 koliko mi se čini. Dok Ebu Horeire 5374 hadisa. I to mu je posvjedočio Abdullah ibn Omer radijallahu anhu anhuma, rekavši ti si se neprestano družio sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam dok smo mi bili na pijaci, kupovali, prodavali, ti si bio uz Allahovog poslanika alihi salatu sam, zato najviše prenosiš hadisa od njega. I kaže Imam Buhari rahimahullahu ta'ala da je od Ebu Hureyre 800 ljudi, 800 ljudi slušalo hadise, dakle imao je 800 učenika. Nešto se prenosi iz njegova života, pa se spominje da se često Ebu Hureyre Allahu ta'ala da se često utjecao Allahu subhanahu ta'ala od licemjerstva, od nifaka pa oni koji bi ga čuli govorili, bi, govorili bi mu zar ti ashab Allahovog poslanika alihi salatu sam ti da se utječeš od licemjerstva pa bi govorio vejhakum teško li se vama sve dok je šeitan živ čovjek ne smije da bude siguran za sebe sve dok je šeitan živ čovjek ne smije da bude siguran za sebe spominje se da je njegova bila praksa svaki dan da kaže 12.000 puta subhanallah. Ebu Hurere radi Allahu talan svaki dan bi zikrio Allaha subhanahu wa ta'ala i spomenuo 12.000 puta po tesbihu subhanallah subhanallah 12.000 puta bio je kadija u Medini bio je muftija Medine i klanjao je našoj majci majci vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha džanazu i nakon nje za vrlo kratko vrijeme preselio. Preselio je 59. godine po umro je 59. godine po i ukopan je u Beqiji. Dakle, Ebu Hureyre radijallahu prenosi ovaj hadis u kojem Allahu poslanika alihi salatu sam spominje šest obaveza svakog muslimana prema svakom, prema svakom drugom muslimanu. I ovaj hadis je vjerodostan. Zabilježio ga ima muslim u svome sahihu u knjizi o selamu u poglavlju pravo muslimana kod drugoga jeste da mu uzvrati na selam. Pravo muslimana kod drugoga jeste da mu uzvrati na selam i na sličan način ovaj hadis je zabilježi u Buhari s tim što je spomenuo samo pet prava, bez, bez savjetovanja. Bez savjetovanja, dakle također u svome sahihu u knjizi o jeli dženazi u poglavlju o obaveznosti sleđenja, sleđenja Dakle, ovaj hadis je vjerodostojan. Vidite, dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam spomenuo je ovih šest obaveza obavezao nas sa ovim stvarima prema svakom drugom muslimanu i kada pogledamo u sve jedno spomenuto u ovom hadisu vidjet ćemo da sve jedno postiče izgradnju, jačanje, učušćivanje ljubavi među muslimanima. Sve jedno. Selam odma. Na početku kaže Allahov poslanik alihi salacom Ida lakitahu feselim alihi. Čim ga sretneš, kada ga sretneš, odmah ga poselami odmah ga poselam, došlo je fe, veselim alih, nije došlo ove, kada ga sretneš, ispričaj se, spomeni nešto drugo pa ga onda poselami, ne, rekao je fe, veselim alih, odmah ga poselami. I zasigurno kada musliman sretne muslimana, pa mu nazove selam i kaže Esselamu alaikum, a on mu uzvrati i kaže Wa alaikum selam, ili u potpunoj jeli verziji i formi Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i on mu uzvrati Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Zasigurno da će to podstaknuti i ojačati ljubav među njima. Jer selam, šta je značenje selama? Kada nazivamo selam jedan drugome, jesmo svjesni šta mu poručujemo? Selam, assalamu alaikum, selam je spas od svega. Pa kada ti nazovem selam, kada mi nazoveš selam ili uzvratiš na moj selam, jedan drugome želimo spas od svega, od svake bolesti, od svake nedaće, od svakog zla. I na dunjalku i na ahiretu, od džehennama, na ahiretu. Pa kada kažemo Assalamu alaikum, ja ti želim spas, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da spasi od svakog zla. Pa ako kažemo još wa wabarakatuh i molim Allaha da ti ukaže svoju milost i svoj, i svoj bereket. A sa Allahom milošću i sa Allahom bereketom se postiže svako dobro. Dakle, kada nazivamo selam muslimanu, želimo mu spas od svakog zla i želimo mu da postigne svako dobro. I kako da se njegova ljubav ne poveća prema tebi, ako je svjestan ovoga selama. Kada mu želiš spas od svakog zla i postizanje svakog dobra, zato zasigurno nazivanje selama, srčano, iskreno i srca, put je do jačanja ljubavi među muslimanima. I prejasno je to spomenuo je Allahov poslanik alaihi salatu samu drugom hadisu kod imama muslima, kada je rekao La tedhuluna al hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta habu Ala še ala shay'in idha fa'altumuhu nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. U džennet ne ulazi osim vjernička duša. Nevjernici nemaju mjesta u džennetu. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vam ukažem na dijelo koje ukoliko ga budete činili zavoljet se? Afšu salame bejnekom. Afšu salame Širite selam među sobom. Nazivajte selam jedan drugome. Stoga muslimani kada sretnu jedni druge ne bi trebali koristiti neke druge pozdrave. Ne bi trebali šerijatski pozdrav selam mijenjati za nešto drugo. Imaju drugi pozdrav u kojima nema ništa loše gledajući na značenje. Ali to može da dođe tek nakon selama. Saba hajrula, aksum hajrula, marhaba i slično. Nema smetnje u tome. Lijepo značenje, ali tek nakon selama. Imam Neovi, rahimahullahu teala, kaže ukoliko neko otpočne susret ili razgovor sa nekim drugim pozdravom, mimo šerijetskog pozdrava ne trebamo odgovarati. Jer mijenja dakle ono što je propisano za nešto što nije propisano. I mi bismo trebali nazivati selam, učiti ovakvu dovu, spas od svakog zla i postizanje svakog dobra svakom muslimanu. Došlo je haku el muslim, ala el muslim, pravo svakog muslimana. Kod svakog muslimana. Ne dakle samo da nazivamo selam onom muslimanu koga znamo, ko nam je prijatelj. Samo njima. Iz poznanstva, pa zbog toga nazivamo selam. Ne, već svakom muslimanu. Znamo čovjek je musliman, muslimani žive pretežno, jeli ovdje, nazivamo selam svima. Nekako je, nažalost, dakle, praksa čak kod onih koji pozivaju da su jedini ispravni pravi za kojima se treba li povesti nazivaju selam kome oni hoće nazivaju selam koji je iz njihovog džemata koji je iz njihovog mešćida koji je njihovog razmišljanja i slično selam se naziva svima svim muslimanima jer je došlo u hadisu kod Buharije kod muslima da je upitan Allahov poslanik alaihi salatu sam o najboljoj osobini u islamu ejul islam hajr hadis mutefakon alaih vrhunac vjerodostojnosti Ejul islami hajr, koji je to islam najbolji ili koja osobina u islamu je najbolja? Koji je to muslima najbolji? Pa je rekao tut imu ta'am, wa tukriu salam, ala men arafta wa tarif. Da hraniš gladne i da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš. I onome koga znaš i onome koga ne znaš. A ne dakle kako je kod nas praksa. Nazivamo selam samo onome koga znamo. Ko nam se sviđa koji je istog mišljenja stava kao mi. Ne. Naprotiv, nalazimo u hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da je od predznaka sudnjeg dana nazivanje selama samo osobama koje se poznaju. Kako je došlo kod imama Ahmeda, hadisu ibn Mas'uda radijallahu talan, da je rekao Allahov poslanika, alihi salatu sam, inne mine šhrati sa'a, an yusallima rajulu ala rajuli la yusallimu alayhi illa lil marifa doista je od predznaka sudnjeg dana čovjek nazove selam drugom čovjeku nećemo nazvati osim zbog toga što se poznaju. Ne nazivamo selam osim zbog toga što se poznaju. Iako je ovaj hadis malo slab, dakle u lancu prenoslaca ima čovjek koji je slab, ali dakle drugi hadis također kod imama Ahmeda pojačava ga, u tom hadisu također Ibn svuda stoji da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam inne bejne jede i sa teslimul hasa, doista pred sudnji dan nastupit će selamljenje posebnih. Dakle, Selam treba nazivati svima. I bolji je onaj koji prvi nazove selam. Zato je došlo u hadisu, kada ga sretneš, odmah ga poselami. Ne čekaj. Ko čeka? Musliman. Ali opet polahko, dakle, ta osobina, pogrdna osobina prolazi do njegova srca. Oholi se. Čeka da se njemu naziva selam. Oholnik je taj koji čeka da mu se naziva selam. Ne smiješ da se oholiš ja sam bolji, ja sam ugledniji, meni trebaju nazivati selam. Ne. Naprotiv, zato je došlo u hadisu kod Buhari i kod muslima وَخِيرُهُمَا أَلَّذِي يَبْدَوْ salam I bolji od njih dvojce jeste onaj koji prvi nazove selam. Došlo je kod Ebu Dauda, Tirmizije, imama Ahmeda i Neo je rekao da je hadis dobar, da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam inna ula nasi billahi subhanahu wa ta'ala alladhi yabdahum bis salam Allahu subhanahu wa ta'ala preči na njegovu ljubav bolji kod Allaha onaj koji prvi nazove salam onaj koji prvi otpočne sa salamom Dakle, trebamo nazivati selam svima i trebamo nastojati da prvi nazivamo selam. U hadisu je došlo feselim, odmah mu nazovi selam. Došlo je u naredbi, došlo je u imperativu. Pa su stoga islamski učenjaci se razišli da li je obaveza nazvati selam ili je sunnet. Pa pojedini učenjaci hambelijske pravne škole Hambelije stava su da je obaveza nazvati selam dok većina drugih islamskih učenjaka većina drugih islamskih učenjaka dakle čak Ibn Ber spominje iđma islamskih učenjaka jeste da je sunnet nazvati selam ali braću sestre ne čuju kad se kaže nešto da je sunnet nemojmo to shvatiti da to učinio ne učinio svejedno ne nama muslimanima treba da bude najbitnije da se utvrdi da je to sunnet da je to sunnet da nije novotarija a je li obaveza stroga ili ne, ili je samo preporučeno lijepo, to nas ne treba da interesuje. Bitno je da se utvrdi da je nešto sunne, da je to činio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, da nije novotarija, da ne činimo nešto što nije činio Allahov poslanik alaihi salatu pa od sebe uvodimo, uvodimo novine u vjeri. Ne, već dakle, treba da nam bude najbitnije da je to potvrđeno da je činio Allahov poslanik alaihi salatu a je li obaveza ili ne, to nas ne interesuje. Zato dakle, ako se i kaže, ako većina islamskih učenjaka kaže da je sunnet nazvati selam, onda trebamo žuriti da nazivamo selam. Ali kažu, obaveza je uzvratiti na selam. Obaveza je uzvratiti na selam. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa, 86. ajet, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا حَيِّتُمْ بِتَحَيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّهَا Kada budete pozdravljeni nekim pozdravom, vi ljepšim pozdravom od odpozdravite ili uzvratite istom mjerom. Kada budete pozdravljeni nekim pozdravom, vi ljepšim pozdravom odpozdravite ili uzvratite istom mjerom. Dakle, Ibn Kesir u komentaru ovoga 86. ajeta sure Nisa kaže Ez zijadetu mendube wal mumathaletu mafruda da nazoveš više, da odpozdraviš na ljepši način je preporučeno lijepo, ali da uzvratiš istom mjerom je obaveza. Da uzvratiš istom mjerom je obaveza. Pa, kada ti neko nazove selam i kaže Assalamu alaikum, obaveza je da mu kažeš Wa alaikum selam. Ako hoćeš, lijepo je preporučeno da kažeš Wa alaikum selam, Wa rahmetullahi wa barakatuh. Ali ako vam čovjek kaže Assalamu alaikum, Wa rahmetullahi wa barakatuh, istom mjerom treba uzvratiti. Ne može s tom mjerom onako kako ti nazove, u najmanju ruku moraš uzvratiti na isti način. I mnogi drugi hadisi govore o vrijednosti selama. Pa je čudno stanje ljudi koji sjede. Mladića i djevojaka koji sjede i uče vjeru kad šalju jednim drugima poruke, sestra sestrama, braća braći, <clears throat> es, vs, i tako. Je to selam? ES, s Mrsko im, teško im napisati Esselamu alaikum. Ono, šta znači e, S. Šta mi želiš? SS-ovci tamo neki, ha? Gdje Esselamu alikom da mi želiš spas? I da ja tebi kažem alaikum salam, da ti želim spas. Skraćujemo što god je moguće više vjeru. Doće, hm. doće. Dakle, selam se može nazvati na više načina. Selam Assalamu alaikum, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Selam samo nalazimo u kazivanju o Ibrahimu alaihi salatu wa salam kada su mu došli meleki i rekli selam i on uzvratio selam. Assalamu alaikum wa i assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jeli nalazimo sve to u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wa wasalam. Dakle, ovdje, kao što reče Hađija, došlo je u hadisu Ida latitehu feselim alih. Kada ga sretneš, odmah po selami. Možda bi neko shvatio, zaključio, samo kada se susretnemo, trebamo nazvati selam jedan drugome, dok kada se razilazimo, nema, u ovom hadisu nije spomenuto. Tačno, u ovom hadisu nije spomenuto. Međutim, i hadisi, kao i kuranski ajeti, nadopunjuju jedni druge. Kao što kuranski ajeti nadopunjuju jedni druge, isto tako i hadise nadopunjuju jedni druge. Pa je došlo također u hadisu kod Abu Dauda, Tirmizije, Nesai, Imama Ahmeda i Šeh Albani rekao da je hadis dobar, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam i da Eta ahadukum ilal međlis fel Kada jedan od vas dođe na skup, neka nazove selam. وَإِذَا I kada hoće da ide sa tog sjela, sa tog skupa, neka nazove selam Jer prvi selam ništa nije prečio drugoga. Prvi selam kada dolaziš, da nazoveš, ništa nije prečio od onog selama kada odlaziš. Dakle, selam se naziva i prilikom susreta i prilikom, prilikom rastanka odlaska. Dakle, jedno od prava muslimana kod nas jeste kada ga sretnemo da ga poselamimo. Zatim, Dalje kaže Allahov poslanik alihi salatu sam Iza daake fe džibhu Iza deake fe džibhu Kada te pozove sebi odazovi mu se I zasigurno Je li tako Ukoliko te brat musliman pozove sebi Drago mu je da dođeš mu u kuću da ga počastiš svojim društvom, da ga počastiš svojom blizinom, pogotovo ako imaš znanje, imaš životno iskustvo, sljedeće pravo vezano za ovo. Da ga posavjetuješ, da mu odeš u kuću, drago mu je i ti mu se odazoveš na njegov poziv, to će zasigurno učvrstiti ljubav među vama. Pa dakle i ovo drugo pravo, put je način do izgradnje i učušenja ljubavi među muslimanima. Rekao je Allahov poslanik alihi salacom u ovom hadisu općenito. Kada te pozove musliman sebi da mu se odazoveš. Da li je obaveza otići na svaki poziv i na svako mjesto kada te brat musliman pozove sebi bez obzira na što te pozvao da modeš prije svega islamski učenjaci spominju pitanje velime svadbene gozbe kada se brat musliman ženi ili ženi svoga sina i pozovete pozovete sebi obaveza ti je odazvati se obaveza ti je se odazvati to će kasnije uvjeti ako oni postoje, tada ti nije obaveza se odazvati. Ali budeš li pozvan na svadbenu gozbu, nema nikakve prepreke, nema nikakvog razloga da se ne odazoveš, obaveza ti se odazvati. Zbog hadisa Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma kod Buhari kod muslima, da je rekao Allahov poslanika alihi kada neko od vas bude pozvan na svadbu, velimu na svadbenu gozbu, feljetiha, neka ode, naredio, feljetiha, neka ide, naredio Allahov poslanika alihi salacom. Hadisu kod imama muslima, došlo je općenito, da je rekao Allahu poslanik alihi salacom kada neko od vas bude pozvan neka se odazove ukoliko se ne odazove iskazao je neposlušnost prema Allahu, i njegovom poslaniku pa dakle iz ovih hadisa se zaključuje da je obaveza odazvati se prije svega na svadbu na svadbenu gozbu a zatim da skratim da mnogo ne idem u širinu ne možete pratiti možda također Dakle, ispravno mišljenje, Allah najbolje zna ispravno mišljenje da je obaveza se odazvati na bilo šta da nas pozove musliman. Ne samo na svadbu. Ne samo na svadbu. Da te pozove na iftar, da te pozove na akiku, da te pozove sebi onako na večeru i slično, da te pozove sebi u kuću, čovjek ušao u kuću pa drago mu je da uđeš, ili slično, obaveza se odazvati. Jeste, većina islamskih učenjaka kaže da je sunnet, da je preporučeno lijepo se odazvati, međutim za taj stav da razdvajaju svadbu od drugog poziva nemaju dokaza. Nemaju dokaza. Na drugoj strani učenjaci koji kažu da je obaveza se odazvati na svaki poziv, dokaz im je spomenuti hadis kod imama muslima. Kada neko od vas bude pozvan, neka se odazove, ukoliko se ne odazove, neposlušan je prema Allahu i njegovom poslaniku. Hadis jasan a ne zaslužuje čovjek grije osim ako ostavi nešto što je obaveza. Ako prekršiš sunnet, ostaviš sunnet, učiniš nešto što je pokuđeno, što je presredno, zato ne zaslužuješ grijeh kod Allaha, koliko tome ne ustrajavaš. im ukoliko ostaviš ono što ti je obaveza, tada zaslužuješ grije. I šeh Albani, eh, šeh Abdulaziz ibn Abdullah bin Baz, kaže da nemaju, da nemaju dokaza oni koji razdvajaju svadbu od drugog poziva. Međutim, dakle, ukoliko bude postojalo ovo sljedeće, čovjeku nije obaveza da se odazove ukoliko te pozove musliman sebi, musliman, došlo je na početku pravo svakog muslimana kod svakog drugog muslimana. Ukoliko te pozove musliman sebi, kući obaveza se odazvati. Ako te pozove nemusliman, nije ti se obaveza odazvati. Komšija ti nemusliman živi, kao što je i u vrijeme Allahov poslanika i salusam bilo komšija koji su bili židovi. Pozovete sebi, nije ti obaveza da se odazoveš. Lijepo je da odeš, pogotovo ako imaš vjeru, imaš znanje, odeš da ga savjetuješ, lijepo je, ali obaveza ne. Zatim, ukoliko te pozove musliman, a čovjek je dobre vjere, musliman je dobre vjere, želi hajr, ne suprostavlja se Allahove vjeri, uglavnom nije dakle osoba koju treba odbacivati, nije osoba koju treba ignorisati. Zatim, da te pozove poimenice, da te pozove poimenično, da kaže ajde, da kaže ne znam, jeli, Huseine, slično, da ti kaže ti mi po, poimence te spomene dođi. A ne ovako, jeli, ko hađija, hađija rekao, braćo, dođite u subotu na roštilj, dakle, nije svima nama obaveza da dođu. da je rekao tri, ti, ti, ti, ti, one koje je spomenuo po imenu, njima je obaveza da se odazovu. Dočim, dakle, onako općenito, nije obaveza, ko se odazove, odazove, ko ne odazove, nema grijeha. Zatim, da na mjestu na koje se poziva musliman ne bude grijeha. Da na mjestu na koje se pozivaš ne bude alkohola, ne bude pjesme zabranjene, ne bude muzike, ne bude slika, ne bude kipova. I čak ukoliko budeš pozvan od strane rodbine, ali na takvo mjesto i ne odeš jer ne možeš otići, jer je Allah poslanik alihi salat mi rekao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan ne smije da sjedi za trpezom gdje se servira alkohol, gdje se toči alkohol, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan nije mala stvar, neće se smatrati kidanjem rodbinskih veza. Svakako na lip način treba se pojasniti, možda ljudi koji te pozivaju nisu toliko praktičari vjere, ne znaju ili iz ovih ili razloga koriste, konzumiraju, Dakle, ti ne smiješ se odazvati, ali na lijep način pojasni i neće se smatrati kidanjem rodbinskih veza. Međutim, ukoliko si osoba od ugleda, ukoliko si osoba od uticaja, kod dotičnih koji te pozivaju i kod tebe preovladava mišljenje da ćeš svojom pojavom uticati na sklonjanje svih tih harama. Dakle, da se ti pojaviš i oni će spomti alkohol, spomti li pjesmu, muziku i ostalo, ta ti je još veća obaveza da se odazoveš. Ta ti je još veća obaveza da ideš. Kako kaže šeheh Muhammed ibn Salim rahimahullah Ta ti je još veća obaveza da se odazoveš, da se odazoveš svakako na poziv i da svojom pojavom utičeš, na sklonjanje tog munkera zla. I peti uvjet, dakle da si zdrav, da nisi bolestan, da nisi na putovanju dakle da se možeš odazvati da te zove musliman da nije osoba koju treba izbjegavati ignorisati zatim da te pozove poimenice, da na to mjesto nema jeli, munkera, nema zla i da jeli, nemaš nikakvog razloga zbog kojeg se ne bi trebao odazvati dakle bolest, putovanje i sl. Nakon toga došlo je u hadisu kada zatraži savjet da ga posavjetuješ kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ i zasigurno čovjek musliman u problemu dođe ti brat musliman u problemima se nalazi ne zna šta će jeli, pa ga ti posavjetuješ i Allah dadne da tvojim savjetom njegovo se stanje popravi da izađe iz belaja zasigurno da će to opet uticati na jačanje ljubavi među vama zavoljet ćete insan više čovjek ima ogromne probleme vrti se u danima noćima i ti ga posavjetuješ, brige spadnu s njega. Zasigurno da te zavoljeti više. Dakle, i ovo je savjet, dakle savjetovanje, zasigurno jedan od puteva jačanja ljubavi među muslimanima. Međutim, ako si od savjeta, ako si čovjek od savjeta, ako si sposoban da posavjetiš, nekada šutnja bolje posavjeti, nekada je šutnja bolji savjet neko zatraži od tebe savjeta, ti ne znaš da ga posavjetuješ, nisi čovjek od savjeta pa ga posavjetuješ, odvedeš ga do većih belaja. Uvedeš ga u veće probleme, ne. I on isto tako ne bi trebao svakoga da pita. Trebao bi da zna koga treba pitati, od koga treba tražiti savjet. Dakle, zatraži od tebe savjet i ti si sposoban da mu dadneš savjet, obaveza ti je da ga posavjetuješ. Ukoliko ne zatraži od tebe savjet, ali ti vidiš da je čovjek u problemima, također obaveza ti je da ga posavjetiš. Možda je čovjeka stid da traži savjet. Stid ga. Ali ti vidiš, sprema mu se, ne znam, ogromno zlo. Ili ga prolazi velika korist, obaveza ti je da ga posavjetuješ. Obaveza. Budeš li upitan za savjet? Ili vidiš čovjeka da je potreban savjeta, pa hoćeš da ga posavjetuješ, moraš voditi računa o sljedećih sedam uvjeta savjetovanja. Ne možeš se savjetovati svakako moraju se voditi i mora se voditi računa u sljedećih sedam uvjeta. Prije svega da je tvoj savjet iskren, da mu želiš doista dobro, da dakle, savjetuješ kako bi on postigao dobro, sačuvao se zla. Ne radi nekakvog dunjalučkog šićara, da bi postigao kod njega, dobio od njega, ne. Već dakle, želja ti je da popraviš njegovo stanje, ne znam, u porodici i slično. Zatim drugo, savjetuješ čovjeka, ti prvi ono čemu savjetuješ njega treba da to praktikuješ. Ono čemu druge savjetuješ, čemu druge pozivaš, ti prvi treba da to radiš. Poznati su vam dobro, među prvima ajeti sure Saf, drugi i treći ajet sure Saf, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja juha ledina amenu, lime takulune mala tef'alun, kebure makten inda da jan takulu mala tef'alun, o vjernici, zašto jedno govorite, a potpuno drugo radite? Kako je Allahu prezreno mrsko kada vaša djela ne prate vaše riječi? Dakle, ono što čemu savjetuješ druge, čemu pozivaš druge, ti prvi treba da to radiš. Zatim, treći uvjet, da ljude savjetuješ blagim riječima. Da ljude savjetuješ blagim riječima, lijepim riječima. Da prilikom savjeta biraš riječi ne samo da ga skineš sa svoga vrata da skineš svoju obavezu ne ne to nije cilj niti poziva u Allahovu vjeru niti savjetovanja kako se sutra takav na sudnjem danu ne bi tebi okačio ovrat nije to cilj savjeta niti poziva u Allahovu vjeru cilj savjeta jeste da se popravi stanje čovjeka da se popravi stanje dotičnog cilj poziva u Allahovu vjeru jeste da se ljudi odazovu da su poslanici samo svojim pozivom namjeravali to da skinu sa sebe obavezu, samo bi jedan dan pozivali. Ili vrlo malo dana, zatim bi ostale dane svoga života uživali, ne? Danonoćno su ljude pozivali i birali metode, sve metode, i danju, i noću, i tajno, i javno, i riječima, i dijelima pozivali su. Zato je dakle cilj da se dotični popravi, da se njegovo stanje popravi. I uglavnom, uglavnom to se postiže blagim riječima, lijepim ponašanjem, lijepim obhođenjem, lijepim karakterom, grubim riječima, prostim riječima, odbijanjem od sebe neće se popraviti stanje dotičnog. Vama je dobro poznato i često sam ovdje spominjao i drugi često spominjao. U suri Taha Allah subhanahu wa ta'ala spominje slanje Musa i Haruna vjerovjesnika, dva Allahova vjerovjesnika poslanika, spominje njihovo slanje faraonu. Faraon Nije bilo čovjeka kakav je bio faraon. I Allah najbolje zna hoće li ga biti do kijameta. Faraon nije uopće vjerovao u Allaha. Ni kao gospodara. Da je Allah taj koji stvara, usmrćuje, oživljava. Nije vjerovao u njega. Pa bi govorio, ana rabbukum komunala, ja sam vaš gospodar najveći. Govorio je narod. Nije vjerovao u Allaha ni kao gospodara, a kamoli da mu čini ibadet. Ali opet Allah subhanahu wa ta'ala šalje Musa i Haruna faraonu. Pa kaže, fakula lehu qawlan lejina. I vi mu govorite lijepe riječi. Vi mu govorite blage riječi. Ne bi li se on popravio, ne bi li se on povratio. Pa u 83. ovo je 44. ajt sure Taha, ako neko želi da zapiše. U 83. majtu sure Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, poduži ajet, kaže pred kraj ajeta وَقُولُوا لِنَّسِ حُسْنَ i svim ljudima govorite lijepe riječi. Svim ljudima. Svim ljudima. Sviđalo se tebi ili ne. Ima li većeg nevjernika od faraona? Nema. ali i nevjernicima kada se pozivaju treba govoriti lijepim riječima treba govoriti blagim riječima i zasigurno blagim riječima se postiže mnogo dobro mnogo dobro jedan od ljudi čuo je za drugoga tamo u mjestu kako se oko njega okupljaju mase mnogi ljudi pa je volio i on pa se oko njega okupljaju pa je otišao da zatraži recept koliko im je dao da budu u njegovoj blizini. Kaže kako si ih pridobio, kako si ih kupio, kaže bi bidalaš, bila semen, besplatno, džaba, nisam im ništa dao. Kaže ja ću morat da budem na tvome skupu da vidim kako si ih pridobio. Kaže budi. Pa sjedio je na skupu i tako razgovarali su, bilo još mnogo tih, pa je u jednom momentu imao neku potrebu pa je zatražio sluškinju. Zvao je da mu dođe sluškinja da mu donese pa su ga obavijestili da je sluškinja sklopila oči da spava. Pa on kaže Allah joj sklopio oči od šarra, od zla. Pa Allah je pomogne da ne gleda u zlo. A ovaj sjedi pred njega. Kaže zove mi sina. Nek mi dođe sin da mi donese to što mi treba. Kaže zauzet je nečim. Kaže Allah ga zauzeo pokornosti. Allah ga uputio na pokornost. Kaže ja sam bio tu pa sam se nasmijao Pored njega sam sjedio, on se okrenuo meni, vidio me kako se smije, pa kaže Allah te obradovo džennetom, pa se vas da smio. I tako je postigao blizinu tih ljudi. Kod koga god nešto vidi, on dovi njemu. Želi mu to dobro. Tako je dakle postigao, blizinu jeli, tih ljudi. Zato dakle treba ljude savjetovati i govoriti i obraćati im se blagim riječima. Zatim četvrti uvjet – Četvrti uvjet jeste da ono o čemu savjetuješ druge bude izgrađeno na znanju. Bude izgrađeno na znanju. Da znaš čemu savjetuješ druge. Da to bude izgrađeno na znanju iz Allahove knjige ili sunneta Allahovog poslanika alihi salatu ili životnog iskustva u kojem je očito jasno dobro. Ne možemo govoriti i savjetovati, pogotovo govoriti o Allahove vjeri i savjetovati ljude o Allahove vjeri po neznanju. Moramo dakle imati dokaz za ono što govorimo. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Muhammedu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam svome vjerovjesniku poslaniku da on na takav način poziva Allahu i da obznani da se na takav način mora pozivati Allahu savjetovati Allahu vjeri. Kada kaže u 108. ajtu sura Jusuf Kul hadihi bili Ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa Reci o ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno saznanjem, ja i onaj koji me slijedi. Pa ukoliko tvrdiš da slijediš Allahovog poslanika, da ga prihvataš za poslanika Allahova i da ga slijediš, da si njegov sljedbenik, onda na ovakav način treba da savjetuješ ljude i da pozivaš ljude. Jasno saznanjem na ovo se nadovezuje peti uvjet savjetovanja da poznaješ stanje čovjeka kojeg želiš posavjetovati. Da poznaješ stanje čovjeka, da znaš što mu treba. Pogotovo ukoliko ti se insan ne povjeri, moraš dakle da znaš da ispitaš njegovo stanje. Šejh Muhammed ibn Salih el Usaymin rahimehullahu ta'ala u komentaru ovog 108. ajeta sure Jusuf vraća se na riječi ala jasno sa znanjem. Šta znači? Pozivam Allahu jasno saznanjem. Pozivam Allahu jasno saznanjem. Ono što govorim drugima, to moram dobro da poznajem, da u to budem objeđen. Zatim, drugo, da jasno poznajem stanje onoga koga pozivam, koga savjetujem. I treće, da znam metodu s kojom ću ga pozvati. Hm? Pozivati u Allahu vjeru nije lako. Da skinem samo sa sebe obavezu, ne. Dakle, peti uvjet je taj bio, da poznajemo stanje onoga koga savjetujemo. Šesti uvjet da ispitamo vijesti o njemu. Možda ulazi dakle ovaj peti uvjet. Da ispitamo vijesti o njemu. Dođe brat, dođe sestra. Na što se priča čaršijom? Taj, taj uradio to i to. Gluho i čoravo bilo. Jel, taj, ta uradila to. Nije moguće. Ma jest priča I ti odmah. Prvi susret s njim zaustaviš ga po strani pola sata Čovjek te fino sluša iz edeba i kaže, sinko, ti si zamijenio mene s nekim. Hm. Dakle, treba provjeriti vijesti o insanu. Zato nam Allah naređuje u šestom metu sura Al-Huđurat Ja juhal halledine amenu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin O vjernici ako vam dođe nekakav nepošten čovjek sa vješću vi je dobro provjerite da ne biste drugima u neznanju učinili nepravdu, nasilje, pa se onda zbog toga kajali. Treba porovjeriti vijesti o dotičnom. I sedmi uvjet, jel tako? Sedmi uvjet jeste da se savjetuje na samo tajno, ne pred svima. Da se savjetuje na samo tajno, ne pred svima, jer je cilj da se dotični popravi, da se mahane manjkavosti kod dotičnog otklonu, a ne da razatkriju svima onda pogotovo teško je očekivati da se dotični popravi. Dakle, sedam uvjeta. Da iskreno savjetujemo, da ono čemu savjetujemo druge mi radimo, da savjetujemo blagim riječima, da ono čemu savjetujemo budemo na jasnom, da to bude izgrađeno na znanju, zatim da poznajemo stanje onoga koga savjetujemo, da preispitamo, dakle provjerimo vijesti o njemu i da ga savjetujemo tajno, ne pred svima. Zatim kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam dalje, i da drugom rivajtu kada kihne pa se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala proučimo dovu proučimo dovu dakle u ovom hadisu jasno se kaže a i u drugim brojnim hadisima se pojašnjava taj propis ali ovaj hadis je dovoljan kada čovjek kihne da treba reći alhamdulillah kada čovjek kihne treba da se zahvali Allahu na blagodati kihanja a ne dakle kako je kod nas prošireno i običajno na zdravlje pismaca zdrava su djeca i jasno a medicinari, doktori bolje znaju dakle što se dešava u čovjekovom organizmu kada treba da kihne kažu kada ne bi kihnuo da bi umro tako kažu kada ne bi kihnuo dakle koliki pritisak kada ne bi kihnuo da bi čovjek umro da ne kihne uslijed takvog stanja da bi čovjek umro ili dakle imao ogromne posljedice. Zato je preporučeno da se kaže Alhamdulillah. Da se čovjek zahvali Allahu što ga je održao u životu. Dakle, i da ata se fahamid Allah. Kada kihne pa kaže Alhamdulillah, proučimo dovu. Proučimo dovu. Iz ovog, a i drugih hadisa se zaključuje da ukoliko kihne pa ne kaže Alhamdulillah da mu se nauči dova a dova koja se uči jeste jerhamu Allah ti se smilovao. Allah ti se smilovao. Dakle, onaj koji kihne, kaže alhamdulillah, ti koji si ga čuo, trebaš da mu kažeš Allah ti se smilovao, jerhamu Allah ti se smilovao ko ne može da zapamti na arapskom. I također ima dova koju on treba da uzvrati nama. Ali hoću da obratim na ovo jeli, pažnju. Ukoliko ne kaže alhamdulillah, ne uči se dova. Ne uči mu se dova jer je došlo kod Buhari i kod muslima u jednom hadisu, hadisu ibn Malika radi Allahu talan, da su bila dvojica ljudi pred Allahovim poslanikom alihi salatu i oba dvojica su kihnuli Allah je dao da su oba dvojica kihnuli pa je Allahov poslanik alihi sam jednom rekao jer hamukella Allah ti se smilovao drugom nije pa ovaj kome nije Allahov poslanik alihi sam proučio dovu našao se kao uvrijeđen pa pita zbog čega Allahov je njemu a ne meni pa kaže on kada je kihnuo, on se zahvalio Allahu, a On kada je kihnuo, rekao je alhamdulillah, ti nisi. Također u hadisu kod imama muslima hadisu Ebu Musa Lašarija radijallahu talom stoji da je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam kada neko od vas kihne i zahvali se Allahu proučite mu dovu ukoliko se ne zahvali Allahu nemojte mu učiti dovu pa islamski učenjaci se razilaze ukoliko na skupu kihne tamo neko, ja ga ne čujem. Da li mi je obaveza da mu kažem jerhamu kella? Pa jedni kažu, ukoliko nisi čuo, nije ti obaveza da mu kažeš jerhamu kella, dok drugi kažu, ukoliko nisi čuo da je rekao alhamdulillah, čuo si ga da je kihnuo, ali zbog udaljenosti nisi ga, neće čovjek kako glasno kihne, tako glasno i da kaže alhamdulillah, zbog udaljenosti nisi ga čuo, ali znaš da čovjek kada kihne da će reći alhamdulillah, da se zahvaliti Allah. znaš, bio si nekada u njegovoj blizini kada je kihnuo pa rekao je alhamdulillah, dakle uobičajeno, zna se da će taj reći, tada dakle trebaš da mu kažeš I u dakle razilaze se da li je obaveza svima nama, kada bi neko ovdje kihnuo, da li smo svi mi dužni da mu kažemo Prvi hadis od Denesa ibn Malika bilježi Buharija muslima, drugi hadis od Ebu Musa Lašarija bilježi ima muslim. Dakle, da li, se, da svi mi treba da mu kažemo Allah ti se smilova ili je dovoljno da neko od nas kaže. Allah najbolje zna, dakle, obaveza je svima nama. Zbog hadisa, Allah voli kihanje, a prezire zijevanje. Kada neko od vas kihne i zahvali se, Allahu obaveza svakog onog koji ga je čuo jeste da mu, da mu prouči dobro. Zatim nakon toga kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam Ida merila fe'udhu kada se razboli obiđi ga. Kada se razboli obiđi ga. I zasigurno tvoj odlazak njemu kada je prikovan za postelju, dakle ovdje se misli na bolest koja ga prikuje za postelju. E, dakle, boli ga nešto malo, izlazi iz kuće i miješa se s nama zbog čega da ga obilazim. Ne, ovdje se dakle misli kada oboli od bolesti koja ga prikuje za postelju. Ne može da ustane sam poslije, ne može da izlazi iz kuće. Tada dakle treba da ga muslimani obilaze zbog te njegove bolesti. Kada se razboli, obiđi ga. I zasigurno ukoliko ga obiđeš u takvom stanju kod kuće ili u bolnici, ha, vaši odnosi će se učvrstiti. Zasigurno. Znaće da ga nismo ostavili i u takvom stanju. Kada ga mnogi ostavi, ti brat musliman koji si stajao zajedno s njim u sofu dok je bio zdrav i sada ga dakle ne zaboravljaš, ne ostavljaš, zajedno si s njim u bolnici, ideš da ga posjetiš. I ovakav je propis svejedno da li on bio svjestan našeg dolaska i našeg prisustva ili ne. Dakle, bio u komi ili bio svjestan našeg jeli, prisustva, našeg dolaska, naše posjete ili ne, treba ga obilaziti. naročito koliko čovjek boluje kod kuće, jer naš obilazak bolesnika nije samo podrška njemu da se bori sa svojom bolešću, već podrška i njegovoj porodici. Suosjećanje s njima. Da znaju da smo i s njima. Pa dakle, zbog toga se odlazi muslimanu koji je bolestan svejedno bio on svjesta našeg dolaska ili ne. A došlo je u hadisu Džabira ibn Abdullah radijallahu anhuma da je bio bolestan, da je obolio, da je bio u besvjesnom stanju, pa je došao Allahov poslanik alihi salatu sam jebu vekr, došli su pješice i Allahov poslanik alihi salatu sam se abdestio i nakon toga prosuo je li vodu od abdesta po džabiru, pa je džabir došao sebi. Pa je džabir ibn Abdillah došao sebi. Pa iz ovog hadisa se može dakle izvući također dokaz da treba obilaziti bolesne muslimane koji su pod aparatima u besvjesnom stanju kom i slično. I Dakle, na kraju rekao je Allahu poslanik alihi salatu sam kada umre isprati ga. Kada umre isprati ga. Isprati ga na drugi svijet budi zadnje trenutke s njim, uči dovu za postojanost njemu u kaburu kada će biti pitan ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, koja ti je vjera bila. Dakle, te zadnje trenutke također provedi s njim, otiđi, klanjaj mu dženazu, kada se kaže isprati ga, misli se dakle da mu se klanja dženaza. Ako se u mogućnosti da se isprati do mjesta gdje će biti ukopan, onda dakle i to je lijepo. Jer je došlo u hadisu Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma da onaj koji isprati muslimana do mjesta gdje mu se klanja dženaza i klanja mu dženazu da ima nagradu jednog kirata. Ako ode dalje klanja mu dženazu pa ga isprati do mjesta gdje će biti ukopan i prisustvoje njegovom ukopu sve dok se dakle ne ukopa da pa će imati nagradu dva kirata pa su ashabi upitali Allahov poslanika alaihi salatu salama šta je to kirat spominješ jedan, dva, šta je to jedan kirat, dva kirata pa je rekao kirat je poput brda Uhud nagrada velika koliko je veliko brdo Uhud u Medini oni koji su bili na hađu ili koji su bili na umri u Medini znaju koliko je brdo Uhud. Da odeš muslimanu i da mu klanjaš dženazu, dobivaš od Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu sevap koliko je veliko brdo Uhud. A da ideš još dalje i da ga ispratiš, prisustvuješ njegovom ukopu, spuštanju u kaburu, zagrtanju, jeli potpunom, dok se potpuno ne zagrne i učiš dovoljno, za postojanost u kaburskim pitanjima imaš nagradu dva brda, brda Uhud. 1004 1048 48 visina 8 km dužina brza uhod i onda 16 ako klanjaš ženazu i odeš ispratiš znači, dakle jest dakle ovih šest prava ovih šest prava trebali bismo voditi računa o njima i ispunjavati tih šest prava svakog muslimana. Svaki musliman kod nas ima tih šest prava. Dakle, kada ga sretnemo, da ga odmah poselamimo, kada nas pozove, da mu se odazovemo, kada zatraži od nas savjet, ukoliko smo od savjeta sposobni da damo savjet, da ga posavjetujemo, ukoliko kihne, u našem prisustvu vidimo ga, jeli, pa svejedno da li rekao, da li ga mi čuli da je rekao alhamdulillah ili ne, ali znamo da dakle govori da se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati jeli trebali bi smo mu proučiti reći Allah ti se smilovao i kada se razboli da ga obiđemo dakle muslimani trebali bi obilaziti svoje bolesne u bolnici kod kuće u dom staraca također jeli te muslimane i kada umre da ga ispratimo dakle zadnje trenutke da provedemo, da provedemo s njim, da ga ispratimo do mjesta njegovog ukopa i mjesta njegove, njegove dženaze. Također u svemu ovome o posjeti bolesniku govore brojni hadisi. Brojni hadisi. I prošli puta kada smo govorili o vrijednosti namaza u džematu, spominjali smo da kada čovjek čini jedno dijelo, trebao bi da se upozna šta sve sa tim dijelom može da nanijeti, da naumi, sa tim jednim dijelom, a da postigne ogromno dobro kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je došlo u hadisima Allahu poslanika alihi salacom da onaj koji ide da posjeti bolesnika, sve dok ide do njega i dok boravi kod njega i vraća se kući da se nalazi u jednoj od dženevskih Ukoliko ode posjeti muslimana ujutro, bolesnog muslimana, ode mu posjetu ujutro, meleki donose salat na njega sve dok naomrkne Ukoliko otiđe na jeli, da posjeti svoga brata muslimana koji se razbolio, meleki donose na njega salavat sve dok ne osvani. Pa dakle, kada ideš, a ovdje ste blizu, dakle, takvih mjesta, kada idete da obilazite muslimane, nanijetite sve to, da se nalazite u džernetskoj bašči, da također, jeli, tražite, molite Allaha subhanahu wa da spusti svoje meleke, da traže salavata za vas, jeli, salavate na vas i jeli, slično. I također kod, jeli, klanjanja dženaze, jeli, ko jeli, određeni broj muslimana kada klanja muslimanom dženazu, jeli, koji ne čine širka, koji ne čine jeli, nijedan vid širka, da ako Bog da, jeli, bit ćemo oprošteno i slično. Dakle, vodite računa ovih šest prava. Ovih prava je mnogo, ali zašto je spomenuto ovdje u hadisu šest, Allah najbolje zna, Allah najbolje zna, možda je dotična situacija kada je iscitiran ovaj hadis zahtijevala da se posebno ukaže na ovih šest prava. Dakle, ovih prava je mnogo, naćemo brojne druge hadise, ne druge hadise. Allah najbolje zna da li po pitanju nečega drugoga došli su ovoliko brojni hadisi. Upravo zbog toga što treba da postoji ljubav među nama, prijateljstvo, bratska veza, prijateljska veza, suosjećajnost, upravo zbog toga jer nema napredovanja islamu i muslimanima ukoliko budemo podvojeni, ukoliko budemo raštrkani, ukoliko budemo pocijekani. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب